kan je prooi jag vir die lijn, of die honger van die jongliewe stil maak as hulle neerbuig in die leeplekke, klaar sit in die skuilplek om te loer. Wie berei vir die kraai sy spijs as sy kleinkies roep tot God, rondwal by gebrek aan voedsel? Weet jy die tijd as die steenbokke lam, neem jy dit waar as die tapkoekoeie voortbring, tel jy die maande wat hulle draagtig is, en weet jy die tijd dat hulle lam, hulle buigel krom, bring hulle kleinkies voort, weg is hulle weer. Hulle kleinkies word sterk, word groot in die veld, loop weg en kom na hulle nie terug nie. Wie die wilde jezel so vry laat loop, en wie die bande van die woestijn jezel losgemaak, vir hom het ek die wildernis sy huis gemaakt in die braaklandse woonplek. Hy lag oor die gewoel van die stad, die geskruw van die drijver oor hy nie. Die omgeving van die bergen is sy weiveld, en al wat groen is, soek hy uit zal die buffel gewillig wees om jou te dienen? Of zal hij vernacht bij jou krip? Kan jij die buffel aan die ploeg voorbind met zijn trektouw? Of zal hij die loogtes achter jou weg? Zal jij op hem vertrouwen, omdat zijn kracht groot is, en aan om jou arbeid oorlaat? Kan jij op hem rekenen, dat hij jou gezaaide zal inbrengen en bij mekaar maak op je doorsvloer? Die vlerk van die volstruis klap vrolijk. Is dit een zorgordige vleel in vier? want zij laat haar eiers op die grond lee en hou hulle warm op die grond, en vergeet dat de voet dit kan stukken druk en die wilde dieren van die veld dit kan vertrap. Hart behandel sy haar kleinkies alsof dit nie hare is nie, is haar moeite te vergeefs, zij is niet bekommerd nie. Want God het al die wijsheid ontse en haar geen deel gegee aan die verstand nie. Wanneer sy haar self in die hoogte klap, lag sy oor die paard en sy reiter. Gee aan die paard sterkte? beklee jy sy nek met maanare, laat jy omspring soos die springkaan, sy trotse gesnuif is een verstrikking, hy grawe in die laagte en is vrolijk in sy kracht, hy trek uit, die strijd tegemoet. Hij lag oor die vrees en word niet verskrik nie en draai nie om vir die zwaard nie. Op onrammel die pijlkoker, die flikker in de spies en lans. Onstuimig en wild verslind hy die grond en staan niet stil als die bassijn klink nie. Bij elke bassijn stoot sê hy, jaag, en van ver reik die oorlog, die donderroep van die leerowerstes en die oorlogsgeskreeuw. Zweer die valk opwaard dier jou verstand en spry sy vlerke uit naar die syde toe. Of vlieg die adelaar hoog op jou bevel en bou hy hoog sy nes, Job 39 vers 31. Op die rots woon hy en vernag hy, op die rotspunt en bergvesting, Job 39 vers 32. Daarvandaan loer hy op voedsel, sy ook kyk in die verte, Job 39 vers 33. Ook slurp sy kleinkies bloed, en waar gesnevelis lee, daar is hy, Job 39 vers 34. In die Heere het Job geantwoord en gesê, Job 39 vers 35. Val die berisper met die almachtige twis, laat hij wat God terecht wijs, hierop antwoord, Job 39 vers 36. Toe het Job die Heere geantwoord en gesê, Job 39 vers 37 Kijk, ik is te gering, wat kan ik je antwoord? Ik leem mijn hand op mijn mond, Job 39 vers 38 Eenmaal het ik gesprek, maar zal niet meer antwoord nie, ja, tweemaal, maar ik zal niet voortgaan nie.